ndabaramukije bakunzi ba radio isanganiro kaze muri ano makuru twabateguriye kuno murango nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igisata kijeje kwigisha imyuga ngo kirahanzwe n'ubukene bw'abigisha babinonosoye ibivugwa n'umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho z'imyuga mu bushanganje bw'inyigisho n'ubushakashatsi mu nama rukokoma kubijanye n'indero muravyumva muri makuru leta y'u Burundi ngo itegekanya gukoresha uburyo buzova mu gitoro bwemerewe n'igihugu cy'u Buyapani mu kubonekeshereza amabarabara makuru makuru mu bisagara bya Bujumbura na Gitega umugambi wizwe mu nama shikiranganje yabaye muri nondwi nabo abahurikiye mu mashyirahamwe yigenga yiyemeje gukingira ibidukikije Amafaranga azova mu gitoro Burundi bwemerewe n'igihugu cy'Ubuyapani azokoreshwa mu kubonsheza mu barabara makuru makuru mu bisagara bya Gitega na Bujumbura hakoreshejwe umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba biri mu gwandiko gwashikirijwe mu nama shikiranganje kuri uyu wa gatatu mu cegeranyo cyashikirijwe na Prosper Ntagwamiye umunyanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta yamenyesheje ko uwo mugambi uzotuma umutekano wongerekana ku mugwa mukuru wa politike tumukurikira leta y'u Burundi yarashikirije leta y'ubuyapani icipfuzo cy'uko amafaranga azova mu igurishwa ry'ingabire y'ibitoro ubuyapani bwahaye Burundi yokoreshwa mu mugambi wo kubonesha amabarabara makuru makuru yo mu bisagara bya Bujumbura na Gitega hakoreshejwe umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba uwo mugambi uzokorwa n'ishyirahamwe ryo mu buyapani ryitwa kensi corporated limited risanzwe rifise ubuhinga muri ico gisata uturusho turi muri uwo mugambi ni utu dukurikira amabateri rizokoresha araramba cyane kuko aramara imyaka cumi ayo mabateri ntashobora kwibwa kuko ari mu nda y'icuma poto kandi kidashobora kugurugwa cugawe n'imisumari idasanzwe ico cuma mu gifaransa bita poto kirafise ingene gikingiwe kugira ngo ntihagire imikungugu iza irakirundarundanirako ibyo bizotuma ishusho ry'umugwa mukuru wa politiki gitega ihinduka kandi n'umutekano wiyongere twokwibutsa ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubuyapani bwatanze imfashanyo y'igitoro yavuyemo amahera y'amarundi angana na miliyaridi indwi n'atanu y'amafaranga y'amarundi inama shikiranganji yarashigikiye uwo mugambi mu gisata c'indero ukubura abigisha babinonosoye hamwe n'uburyo biri mu ntambamye zihanze igisata cigisha ubuhinga n'imyuga bishyikirizwa n'umuyobozi mukuru agejwe inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu nama rukokoma ku bijyanye n'indero kuri uyu wa gatatu dr enjeniyeri niyonzima nestor asaba ko icyo gisata kironswa uburyo bukwiye kugira bashike ku ihangiro ryabo ni inkuru ya vestine Butoyi muri iyo nama rukakoma ku bijyanye n'indero umuyobozi mukuru agejeje inyigisho z'ubuhinga n'imyuga yarerekanye ingorane ziri muri icyo gisata k'ubukene bw'abigisha babinonosoye twerekane cyane cyane ingorane duhura na cyane zihagaze ku bigisha babinonosoye neza haba mu mashuri ajya twita ama CM Centre d'enseignement des métiers haba mu mashuri technique eh, ni ngombwa ko nabo tubaronsa n'ibikoresho bindi bitambara bashonera kugira izo ngorane zitorega umuti Dr Engineer Haniyonzima Nestor aravuga bimwe mu biriko birakogwa kuronsa uburyo ico gisata hamwe n'abigisha babinonosoye kiriko kirakogwa e, eh, ni ikicaye no kurondera uburyo twavuze ko leta iri kirafasha mugabo n'amashira hamwe mpuza makungu twovuga nka Bank Mondiale e, eh, nanyo iri kirafasha nk'uko twadufise projet y'imiliyoni ijana none izofasha cyane cyane mu guteza imbere eh, ama centre d'enseignement de métier hama ikindi gitu turiko turakora kugira ngo gisata gitera imbere hariho impartenariya ni ugukorana cyane cyane n'abikora utwabo kugira ngo ibijyanye n'amasitaje bijyanye n'ibyo abanyeshuri bakora bahegeje amashuri nabyo bishobore gushoboka ubuserukira ishyirahamwe unicef mu burundi nawe yasabye ko amafaranga ya leta ahabwa ubushyikiranganji bw'indero yogabanganwa ku rugero rumwe ku bisata bitandukanye biri muri ubwo bushyikiranganji. Vestine Butoyi urakinuye, dutandukire mu gisata cy'ubutunzi aho ubushiranganji bw'ikigega cya leta ngo bugiye bushyira ahabona ibitabo byerekana uko amafaranga ya leta yakoreshejwe ngo byotuma amanota ku gihugu aduga Gilbert Niyongabo arongoye ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubutunzi muri kaminuza y'u Burundi asigura ko ibyo byotuma abifuza kuzana imitahe mu Burundi bagwira yabishikije kuri uyu wa gatanu berekana amatohoza bakoze ku bijyanye n'ibyo gushyira ahabona amafaranga ya leta yo mwaka wa bibiri na mirongo tumukurikire kuri mikoro ya jean marie mayonga tugiye kuraba ku bitabo bishika munani byateza ko vyagiye habona ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bwashize habona bibiri umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe hariho ikindi gitabo kigira gatatu bita ikigega ca leta mugabo canditse mu kirundi bita budget de citoyen ico gitabo rero cagiye habona bwa cagiye gitevye cari isoko igitabo gitatu rero uko ibitabo bigenda bishira habona muza gusanga rero ariko amanota y'igihugu agenda aratuba murashaka ati mbega amanota adufashiki aza gufasha ku bihugu ubikora ibihugu byose mpuzamakungu hari ibihugu byinshi n'uburundi burimwo bukoresha amahera avuye hanze rero nk'umuntu ashaka gusaba ari ingurane arekana ku by'ukuri amahera azokoreshwa akoreshwa neza kandi afise n'ibitabo bigenda birakurikirana nicyo gituma uzasanga ari ibihugu byinshi cyerekana amahera yako umwana ayikoresha mu bigo cya leta nza gusanga mbere n'abantu bazana imitahe bavuye hanze ari bo benshi numva yuko birashobora gufasha mu bihugu bikeneye kenshi turakunda kuvuga ngo agafashanyo ariko eh, tuzova mu mfashanyo tuje muri gusaba ingurane mu isi mpuzamakungu n'ibyo muri ibyo byigwa tubirimo byo turaba turaba yuko ibitegura ikiga cya leta byose byagiye ahabona cyo ni cya mbere kigira kabiri isanganiro inama isumba ingimba ku zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine dutandukire ayavugwa mu bidukikije aho leta y'u Burundi ngo ikwiye gushyiraho ikigega cy'igihugu kijyanye no gukingira amashamba hamwe n'imigwi ku rwego rw'igihugu intara amakomine n'imitumba igejwe gukurikirana ibijyanye n'amashamba nk'uko bitegekanywa n'itegeko ryo gukingira amashamba y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bivugwa na Innocent banigwa n'inzigo arongoye rimwe mashira hamwe yigenga agize urunani rwishinze gukingira ibidukikije yabishikije kuri wa gatanu mu ntara kayanza mu ruganda rwo kwemeza ibyayo mashira hamwe asaba leta guhinyanyura mu mategeko agenga gukingira amashamba mu Burundi ni nkuru ya Patrick Nsengeyumva kubwiye Innocent banigwa n'izigo ngo mu gihe buri genekerezo rya 17 ruheshe uko umwaka utashe Burundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya ubugaragwa no guhonya amashamba ngo kabaye kajyo ko guhura kugira ngo bemeze ibyo basaba leta leta gukora mu ntumbero yo gukingira amashyamba biboneka ko ageramiwe cyane mu Burundi agatanga akaroro ko kugeza uyu munsi ibiti mu Burundi byicirwa ku bice icyenda ku ijana buri mwaka mu gihe ibitegwa byo biri ku rugero rw'ibicindwi ku ijana nayo bimwe ngo mu bituma amashamba ahonywa cyane mu Burundi ngo harimo igwirirana ry'abantu mu gihe isi ndimwa yaze ndetse no kwicira ku bwinshi biti abantu barondera inkwi n'amakara byo gucana Apollinaire Ntakica hamwe na Siriya Kendayisenga abahinga mu bijanye no gukingira ibidukikije nabo nyene baremeza ko amashamba mu Burundi abangamiwe n'ibikorwa by'abantu bagatanga akaroro ko nk'ishamba cimeza rya Kibira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu na kane ryari ku buringanire bwa hegitari ibihumbi mirongo itanu hama mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri ku buringanire bwa hegitari ibihumbi ibihumbi mirongo ine mu gihe uyu munsi iryo shamba kimeza rya kibira riri ku buringanire buri hagati y'ihegitari cumi na cumi na zibiri baba bo bahinga mu bijyanye no gukingira ibidukikije cyo kimwe n'ugo runani rw'amashirahamwe ishinze gukingira ibidukikije mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe izo mpande zose zibona ko buri murundi wese akwiye kugira uruhara rudasanzwe mu gukingira ibidukikije ku neza y'ubuzima bw'abarundi b'ubu nabo mu gihe kizoza nayo ngo leta uruhara rwayo nyamukuru ngo ni uko yokwihutira gushyiraho ikigega cy'igihugu kijejwe gukingira amashamba hamwe n'imigwi ijejwe gukurikirana amashamba kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mutumba abari bitavye urwo ruganda bakaba basavye ko mu ntwaro bokurikiranira hafi ishirwa mu ngiro rya zimwe mu ngingo zigize igitabo kigenga amashamba na cane cane yuko uwiciye igiti ategerezwa gutera ibindi biti mukayanza patrick nsengiyumva ku bwa radiyo isanganiro Patrick Nsengiyumva tuve mu ntara ya Kayanza tuje mu ntara gitega aho kwiga imyuga yo kubumba udukono two gushariza bita vaze mu gifaransa kugaruka rw'abatwa kwiga kugisha no gukora ibikomo byo gushaza bizotuma ubushomeri bugabanuka muri rusangi mu gihe kandi ngo kubumba utwo dukono bizosahiriza umwuga wo kubumba inkono bishyikirizwa n'urwaruka rw'abatwa mu gihe kuri uyu wa gatanu muri komine giheta hatanguzwa icyese umugambi wo kwigisha iyo myuga ku rugera mirongo itandatu musitanteri wa komine giheta agasaba koperative yateguye izo nyigisho kuzigwizwa mu rwaruka ni nk'uriya gerard n'ibigira bamwe mu rwaruka rwo mu bwoko bw'abatwa rugiye gukurikirana izo nyigisho zo kubumba udukono two gushariza twitwa vaze mu gifaransa kujisha no gukora ibikomo byo kwambara ngo abantu babegwe barashima mbere ngo kubumba utwo dukono bita vaze bizosahiriza umwuga wo kubumba inkono utakibafitiye akamaro nka kera iyo imyuga ibaye myinshi abantu tacu bafise bakora bararonka okipasiyo hanyuma akaronka udufaranga two kwiyungunganya muri utu na turiya iyo myuga mu gihe ibonetse umuntu araronkera akajya ko ikintu akora ndabimenye je ndumva afise ishaka ryo nogyigisha n'abandi n'urundi rwaruka kubera mu gihugu cacu turabona yuko ugwaruka rwishi urushomereye muga mu gihe hoboneka imyuga myinshi vyokoroha yuko ubushomeri bugabanuka tubikurikije tugakurikiza icigwa tukabikurikiza neza tuzosanga tufise akamaro karenzeko kurusha izo nkono twara tubumba akamaro kuri zirya zisanzwe n'izo zindi zigirumva urumva ntiziri avarere mu gizo zozo zizoba ziri avarere kubera izo zizogurishwa amahera mugazirya zikunda kugurishwa ibintu byo gufungura nyene urumva biciye biterana ni avantage ni avantage kuri twebwe musaneri wa commune Giheta Micheline Ninahaza arashimira ishira hamwe Kobani ryateguye izo nyigisho agasaba ko yorondera ubundi buryo kugira ngo yigishe ugwaruka gwinshi kinguruke cyane rero ishamwe Kobani ryatoye komine nzizacu ya Giheta kugira irangure nk'imigambi commune yo nyacho kwishoboza itarosa amashira hamwe n'abandi bakunzi bayo baheza baraza kugira ngo ngo bayimirire amate ngasa ahubwo rero yuko mubana yamudodora iki gitsigiri ni gitoya cy'abantu mirongo itandatu ni gitoya turabye abwaruka n'abandi bakeneye kuba kuko badafise ibikorwa bibateza imbere abantu n'umudodoro nyabuna kugira ngo nyabuna mushobore gutugisha ubundi rwaruka gutyo baje ku kivi hanyuma rero ya marigara ashobore kugabanuka izo nyigisho zizotangura ku munsi wa mbere uza kandi ngo urwaruka mirongo itandatu rugwiriyemo abatwa ruzokurikirana izo nyigisho ruzokwigishwa n'ivyo kurondera amasoko bita marketing mu gifaransa ariko ngo nta bundi buryo butekanijwe bwo kwigisha urundi rwaruka iyo myuga nk'uko bishikirizwa na kamana epipode arongoye iryo shyirahamwe kobani ryateguye uwo mugambi wo kwigisha iyo myuga igitega jean ibigira ku bwa radiyo barakenuye gerard ntibigira turangirize ano makuru mu ntara nkuzo aho amashyirahamwe y'urwaruka mirongo itandatu azoba yishingiwe n'urwaruka rwo ku mitumba mirongo ibiri n'itandatu y'intara nkuzo niyo agiye kuronswa ingurane n'umugambi wishinze gushigikira ugaruka mu kwitangura mu kwishyura mukitunganiriza imigambi kuri uno wa gatanu urwaruka rurenga amajana atanu niho rwasigurirwa ibijyanye n'uwo mugambi mu ntwaro bakabona ko ariko abantu bazohabwa ingurane ku mutumba umwe ari bake ugereranyije n'abayikeneye muri uwo mugambi bagasigura ko abaronswa ingurane bazoja barongerekana uko umwaka utashe Raymond Mudende ingurane iri hagati y'umuriyoni n'imiliyoni zitanu niyo izoronswa ugwaruka ruhurike mu mashyirahamwe ari ku mitumba mirongo irindwi n'itandatu y'intara ya cankuzo muri uno mwaka ibyo ntibyasiguwe n'abari baserukiye umugambi wo gushyigikira ugwaruka mu kwitunganiza akazi kuri uno wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo aho ugwaruka atakazi ka leta ruvise rurenga amajana atanu rwari rwaje kumviriza ibijyanye n'uwo mugambi muri uwo mugambi bakaba bamejeye ko mu ntara ya cankuzo urwaruka ruba ku mitumba rutagira akazi rwaba urwize cyangwa urutagira impamyabushobozi ruzohabwa iyo ngurane atanyungu irinze gusabwa mu bijyanye no kurima igiterwa cy'ibigori muri uwo mugambi bagahamagarira urwaruka ruri ku mitumba gukura amaboko mu mpuzu bakarima ngo guko kiretse ko bazokwironderera itongo ringana na hegitari zibiri imbuto zirobanuye umwavu n'ibindi bikoresho by'uburimyi bazobihabwa nk'ingurane gutyo ikajozuzwa atanyungu mu gihe umwimbu uzoba wabonetse nyuma y'umwaka atabonetse naho bakazoriha ari uko umwimbu ubonetse mu myaka ibiri canke irenga akarusho muri uwo mugambi babona kugaruka rwo mu ntara ya Cankuzo rwahora rutagira icyo rukora uko akazi kazoba kabonetse uko uzokwitabira ibikorwa byo kurima azona bihembegwa abajejwe intwaro bakabona ariko ko abantu mirongo ine n'itanu bazotorwa ku mutumba umwe umwe ngo baronzwe iyo ngurane ari bake cyane urabye abayikeneye ari nacyo gituma ngo bizobagora kubacagura muri iyo mugambi bagahemiriza abajejwe intwaro ko mu gucagura abazoronka iyo ngurane hatokwisungwa ubwoko imigambwe ikimenyane amadini n'ibindi guko iyo ngurane igenewe uwo ari we wese atagira akazi ari ku mutumba mu gihe abasanzwe ari ugwaruka iyindi mico y'urwaruka itagira akazi na cyane cyane abafise impamyabushobozi n'abatanguye kwiyungunganya bakaba baremerewe guhabwa ingurane nini ku migambi yabo basanganywe canke bitunganirije ingurane ishobora no gushika ku miliyoni ijana mu cankuzo reyimo mudende radiyo isanganiro Remu mudende nawe urakenuye n’ingaha ku isazi zitandatu n'iminota mirongo ine n'itatu duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye nkabanda bashimye mwese mwari ko mudutega amatwi nshimirana Eric Uwimana mfashije mu buhinga bw'ibyuma muweze misago muweze misago nariko ndabashikiriza ano makuru nkabanda bifurije umunsi wa gatandatu mwiza